E, Ivan Zidarević iz Srbije, ali od 2014. godine živim u Zagrebu i radim. E, meni je bilo zanimljivo ovo što sam malo prije rekao da te šefica pusti na volonterski kamp i daj mi malo objasni o to. E, pa taj moment sam iskoristio zato što sam jako ponosan na kompaniju koju radim i na ljude koji znaju da valorizuju ono što je meni bitno privatno što radim. Tako da mi je drago da radim u takvom okruženju i drago mi je da se volonterski rad prepoznaje u, u društvu u kojem ja živim. Eto, dva puta si već bio na volonterskim kampovima, kako ti je bilo? Oba puta dobro i ovog puta možda bolje nego prošli put, ali nadam se da će biti volontar i trećeg puta pa da će biti još bolje, jer nekako se ja više oslobađam, a i čini mi se da postajem nekako uh, u onome što radim. Spomenuli su nekakvu zamjerku da imaš, što je bilo? E, ja sam vrlo kritičan prema e, onima koji vode i grad i županiju, nebitno da li je ova ili bilo koja druga, jer čini mi se da postoji jaz između onoga koje su potrebe i onoga šta se ostvaruje. E, kritičan sam prema tome jer Pakrac je zaista grad koji je od 93. do 97. ucrtao se u istoriju kao grad koji je bio e, volonterska meka na neki način i žao mi je što to od već 20 godina niko nije ume da valorizuje na način da Pakrac postane mesto gdje će dolaziti opet stranci, ali da uče kako se radi, odnosno da uče o volonterizmu. Ti napomenuo si e, da si studirao CMS ili... Završio mirovne studije, jednu od još drugih neformalnih škola koje sam završio u Zagrebu. E, kaka je to škola mirovni studij? E, Teška, lagana? Mirovni studij je neformalno obrazovanje, što znači bitno je da se pojavite i da učestvujete, da budete redovni, odnosno da date svoj doprinos raspravama i učite o različitim temama, što izgradnje mira, nenasilnoj komunikaciji, zatim e, učite o globalizaciji, o migrantima, znači svim onim aktualnim temama koje mogu nam pomognu u vašem svakodnevnom životu.